Знаете, деновиве, како што некој тука рече, веќе Македонија беше опфатена со една обшта радост, знаеме и според кој настани немам ништо против, значи нема да се бавиме со тоа нешто, или како што некој од медиумите кажа еуфорија. Знаете, речниците еуфоријата ја објаснуваат како привремено чувство на посебно добро расположение или накратко одушевување. Ние, како христијани барем, знаете, ние, секој од нас во нашиот поединичен живот може да доживе и доживе вакви увои чувства и ништо не е ништо тоа страшно, меѓутоа Како да имаме онаа радост која што Библијата ја опишува како, знаете, како, како плод на духот. Во Галатјаните во пета глава, ако сте забележале, после љубовта, а зборувавме, љубовта е се, всушност се друго е производ на љубовта. Доаѓа радоста, како втора, а, плод на духот. Всушност, самиот израз плод на духот, а не плодови, подразбира дека тоа е пакет, тоа е едно преку љубовта всушност добиваме се. Значи, радост која што е длабок, која што е постојана, самата Библија не поучува и, да не кажам, не ни заповеда, радувајте се и пак ви велам радувајте се, радост која што а, нема врска со околностите, не е врзана воопшто со околностите. И со тоа што се случува и како се случува околу нас. Значи, ние, како христијани, Треба да бидеме насочени на оно што е вечно, а не нешто што е привремено, што е минливо. Иеко има нели такви моменти како што кажа во живот. меѓутоа сепак и покрај таа општа радост, и како што кажавме еуфорија и тоа е нешто што е минливо, општо земено светот а, и се повеќе гледаме настани низ светот на незадоволство меѓу луѓето. Од разноразни причини, мислам, економски причини, поготово еве во на европско тло, гледаме во Грција и па и во други земји, незадоволство. Па и општо земено човекот самиот од себе, самиот во себе го чувствува тоа незадоволство и тоа се манифестира на разноразни начини. Од каде произлегле сите оние песни и стихови, како да речеме, оној дел од, и по па и самиот наслов на песната на Rolling Stones и I can get no satisfaction. Ја знаете сигурно. Не можам да, значи, да, да се задоволам. Нема, нема, нема сатисфакција со други зборови. Или на YouTube онаа позната песна, сум ги слушал, па ги знам. Не е тоа дека само сум ги прочитал. I still haven't found what I'm looking for. Значи, се уште го немам пронајдено она кое што го барам. И се уште барам, <laughs> и се уште барам. И не можам да го пронајдам она што го барам. Повторно, да се задоволам, да се исполнам. Дури некојаш човек доаѓа до очај, барајќи го тоа од, значи, од, од незадоволство, знаете се јаво и бунт. И човек дури може да дојде во очај, налик на оној стих од познатата песна на Квин, Show must, must Go On, имаше една песна, и еден од стиховите од песните гласи Does anybody know what we are living for? Дали знае некој зашто живееме? Сушто вели овој стих од песната. Тоа е буквално едноставно од, од тоа незадоволство и очиот во кој што човек може да се најде. Поради не постојано незадоволство, неисполнување на животот. Животот не е исполнет. А, ниту пак таа радост и среќа не е поврзана, никако не е поврзана со она што го поседуват и што го имат. Еве еден на изјава на Борис Бекер, кој што, слободно можам да кажем, беше своевремен идол, втор спорт после футболот ми беше тенисот. Така да и го следев и го играв. Еве ја неговата изјава. Знаете, тој како млад успеа да го освои Вимблдон. Најмлад учесник до сега што го освоил Вимблдон. И вели, го освои Вимблдон два пати. Еднаш како најмлад учесник. Бев богат. Имав се што ми требаше, пари, коли, жени, буквално се. Но не сум среќен немам внатрешен мир. Или ова е предсмртно писмо на Курт Кобейн, водачот на на група Нирвана, од таа едно од понови, мислам беше од така понови, значи не знам колку се запознаени постарите меѓу нас. Јас добро се сеќавам и знам за таа група и вели, значи Курт Кобейн во своето предсмртно писмо напишал: Не можам да лажам никого од вас. Едноставно не е фер ниту спрема вас, ниту пак спрема мене. Најголемото злодело за кое знам е да ги соголиш луѓето, прелажувајки ги и преправајки се дека ми е 100% супер и дека одлично се забавува. Тој ќе го напише пред смртта. Курт Кобейн, тој е водач на Нирвана, една група на некој алтернативен рок, како да кажам. Нирвана се викаше група, значи. Или една изјава на Леди Ди, познатата Леди Ди, принцесата Диана. Видите што изјавила она? Да се биде принцеза не е се. Напротив, човек може да спобудали. Значи, среката, задоволството, радоста, воопшто нема врски, не е поврзано со она што го, човекот го поседува, го има. Она вистинска срека зборува. Воопшто нема врска со околностите. Затоа вели таму радувај се, и пак ви велам радувајте се, радувајте се, и пак ви велам радувајте се, па дури и кога сте во маки, кога ќе паднете во искушенија, повторно радувајте се. Тоа е надчовечко нешто. Тоа не е во нашата природа. Нешто што ете, ке ми се случи нешто, не знам, ке ќе добиам некој пари или не знам што, ќе победила Македонија, не, не, било што, из еуфорија, радост. Тоа е само привремено едно чувство, како што видовме. Па, дури можеме да кажеме дека има некоја своевидна разлика меѓу среќа и радост. Еве како пример. Среќа е кога ти го отвараш поклонот што си го добил. А радост е кога гледаш како другиот го отвара поклонот што ти си му го дал. Има разлика, не? <laughs> Или е еден, еден друг израз за радост. Радост е чувство на восхит, многу повеќе од чувство, Ми меѓутоа да прочитам изјавата, затоа што е убава. Радост е чувство на восхит што се буди во вас кога сте во присуство на некој што го сакате. И ова е многу вистинет изказ ќе видиме понатаму преку стиховите и она што ќе сакаме да го кажеме денеска за радоста. И сега се постава прашањето како е со нас? Дали ние се радуваме секојаш и постојано? Каков израз на лицата имаме? Знаете, пишуваше толку радостни лица во Македонија никош немало. Како деновиве. Дај Боже да видиш секојаш така, нели? Бог секојаш сака да не гледа радостни. А која е причината, <laughs> која треба да биде причината за вистинската радост, да на вистина да бидете секојаш радост, па без оглед на тоа што ви се случува. А, значи, не зборуваме за, за радост која што секојаш е видлива. Тоа е внатре, е плод на духот. Да отвориме во Јован 15 глава, значи ова ќе не биде првиот стих, Јован 15 глава. Она убава глава каде што ни се опишува она единство меѓу Христа и неговата црква, неговите следбеници, како сакате, она вистинско единство, она вистинска поврзаност и интимна заедница. И меѓу другото, откако предходно ќе каже Исус, дека без мене не можете ништо, и дека ако јас не сум во вас и вие во мене, не можете ништо, нема да врдите плод, Потоа ќе каже од деветиот стих. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюби вас. Останете во мојата љубов. Ке останете во мојата љубов, еве како, ако ги запазите моите заповеди, како што јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Ете како останувате во неговата љубов. Ние предходно видовме во нашите предходни предавања, дека како што Бог е љубов, јасно кажува стихот, и законот е љубов. Суштината на законот е люби, люби го ближниот, люби го Бога. И така остануваме во неговата љубов, ако ги запазиме неговите заповеди. Како што јас ви дадов пример и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. 11 стих. Ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Полна радост. И видите радостта како е поврзана повторно со љубовта, со послушноста. радостта всушност е производ на љубовта. Еднаш кажавме, љубовта е се. Ако ја немате љубовта, немате веќе ништо друго од простанатот. И затоа и така и се наредени, ако ги гледате тамо плодот, плодови на духот, се љубовта, па радоста, па мирот доаѓа после тоа. И наистина Бог кога дава нешто, кога ни дава на нас, ни дава секојаш во изобилие. Еве како полна радост овде што пишува. Видите во Јован 10.10 10, што, што е запишено за добриот пастир, за нашиот спасител. Јован 10.10 10. Крадецот влегува само за да украде, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и тоа да го имаат изобилно. Бог не е шкрт, Бог кога дава, то, то е таа совршена љубов. Љубовта дава, дава, дава, не размислува колку дава и дека треба да престане да дава. Не. Во изобилие живот, полна радост, тоа сака Бог да биде во нашиот живот. Еве Филипјаните 4 глава, Филипјаните 4 глава. Послание до Филипјаните, четврта глава, ќе читаме од четвртиот стих, оној стих, кој што неколку пати го спомнав. Радувајте се секојаш во Господа. Значи, таа е постојана радост, не е нешто привремено, некоја еуфорија, некоја... Не, радувајте се секојаш во Господа. Пак ви велам, радувајте се. Вашата кротост да им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир што ги надвишува, што го надвишува секој ум, ќе ги запажи вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Дали забележавте каков мир Бог сака да ни даде? Полна радост, живот во изобилие, мир кој што ги надвишува, го надвишува секој ум. Да, Кога Бог дава, дава во изобилие. Псалм 119, 165. Псалм 119, 165. Како се поврзани нераздвојно љубовта, радоста, па и мирот, се го Псалм 119, 165. Ој стиг вели, оние кои го љубат Твојот закон, а тие го, што го любат законот, го любат Бога, уживаат голем мир, не се сопнуваат на ништо. Видите, ако немате вие мир, ако не сте помирни со Бога, па не, не можете да имате радост. Не можете да бидете радостни. Ти бидете под притисок на совеста, ќе ве мачи, кај што вели Дави тамо, твојата рака постојано тежеше врз мене. И така натаму. И сега да отвориме пак во Псалм, А овој пат 16. Псалм 16. <clears throat> Псалм 16 од 7 стих читаме. Го благословувам Господа, кој ме вразумува, па и ноке моето срце ме советува. Господ ми е секојаш пред очите, бидејќи ми од десната страна, нема да се сопнам. Затоа ми се зарадува срцето. Зошто? Зашто Господ ми е секојаш пред очите. Господ е во моје присуство. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмара во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. Туку ќе ме воскреснеш, иако ова е пророчки стих што се однесува на Исуса, меѓуто се однесува на секој од нас. Таа блажена надеж дека нема да останеме во земја, туку ќе ќе не воскресне, ќе ми го покажеш патот на животот во твоето присуство, има полнота на радост. Десно од тебе вечно блаженство. Вечна среќа. Полна радост во, во Божје присуство. Тука е радост. Значи, Божјето присуство ја дава таа полна радост. А клучот на радоста е љубовта, како што кажуваме, сушност е производ на таа љубов. да отвориме сега во прво послание Јованово, прво Јованово послание, четврта глава, 9 и 10 стих. Еднаш зборувавме како, како тоа, а, таа љубов, таа божествена љубов се вселува во нас. Изборувавме, ја спомнавме Марија, Случајот кога таа во домот на Симона, фарисеот, ќе го излее она нардово масло безрезервно, ќе му ги измие нозете на, на Христа, ќе го, го помажа пред, пред, значи пред всушност тој да, да, да умре, пред време, искажувајќи ја својата вера и својата љубов кон него, зошто? Заради тоа што многу гревови беа простени. Кој люби повеќе? Оној на кого што многу повеќе му е простено. И Марија беше таа која што љубеше многу. Марија беше таа која што беше верен следбеник Христов до самиот крај. Како што, слично како што вчера и читавме и за Лазара, зиниот брат. И тој исто бил верен Христов следбеник до самиот крај. И не е ни чудно што Христос толку многу фино се чувствувал во тој дом. Секојаш бил можел отворено да зборува без а, проблем дека ете некој ќе го шпионира, ќе го знаете, ќе го оговара, ќе го ќе му збори зад грб и така натаму. А, значи што ми беше зборот? Таа љубов се вселува како резултат на прошката, на простувањето заради гревовите, кои што гревове ги зел Христос на, на својот грб, на себе. И еве што, што кажуваат значи, стиховите од 1 Јована од 4 глава 9 и 10 стих. Во тоа ни се откри Божијата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живее, живееме преку него. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите греови. Христос дојде како жртва, се даде како жртва, за да не помири со Господа, превзимајки ги греовите на себе, И како, како тогаш да не го сакаш, како тогаш да немаш љубов, а со таа љубов и радоста, заради спасението, кој што не можевме ние никако да го оствариме, ако не беше Бог, ако не беше Исус, и сето тоа да ни даде и мир, овој блажен мир, кој што и не можеме да го добиеме и да го имаме, ако не сме оправдани пред Господа. Еве да прочитаме во Римјаните што вели пета глава, Римјаните пета глава, 1 до 5, ќе читаме, Римјаните пета глава. Клучен е првиот стих. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога. Преку нашиот Господ Исус Христос преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме и се фалиме во надежта на Божјата слава. Но не само тоа, туку се фалиме во неволите, знаејќи ги неволјата радја трпение, трпението искуство, искуството надеж, а надежта пак не разочарува, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни е даден. Затоа и се плодови на Духот, љубовта, мирот, спомнавме и радоста веднаш после љубовта. Значи, за да имате онаа полна радост, не можете да ја имате, ако предходно не сте измирени со Бога. Тоа што не сте измирени со Бога, покажува дека всушност немате вера дека тој ќе ви прости, ја немате и онаа вистинска љубов кон него, вие страф, значи вие живеете во некој страф, веројатно не го познавате доволно него како карактер, кој што е милостив и многу милостив и спорен гнев, како што го пише во Светото Писмо. И со гревот натоварени, нити ке имате мир, нити ке имате таа полна радост. А за разлика на ова што го зборуваме, <clears throat> луѓето денеска велат, не, напротив, Кршејќи го законот, вие може да бидете срекни. Вака сте оградени некако. Ви се оне возможени многу задоволства и многу нешта што секој може да ги ужива. Но дали е така? Значи, ти сметаат дека на некој начин еден склоп на околности и грев ви носи среќа и ви носи радост. Ето да го видиме случајот на Давид. Малку спомнав од тие стихови, меѓу тоа да го видиме, 32-иот псалм. Како го започнува Давид овој покајнички псалм, 32 Блажен е оној, <clears throat> значи среќен е оној, кој? Кој што го крши законот, кој што живее во беззаконие, не, туку чие што беззаконие е простено и чии гревови се покриени, Блажен е човекот кому Господ не му го препишува гревот и во чиј дух нема измома. Тој е блажен, тој е среќен. И сега ја опишува она состојба додека молчел, додека не се кајал, додека го крил гревот. Во каква состојба бил? Додека молчев, моите коски се исушија од моето овкање. Беше среќен? Не надвршно може човек да доживе некоја возбуда и, не знам, на лик, да го гледате, да се смее, тоа внатре. Моите коски се суши од моето овкање преку цел ден, дени, и ноке твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. И па ако не знаевме што е летен припек, овоа лето баш добро <laughs> го почувствувавме и видовме. Што значи летен припек? И никако да замине. И тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја крив и реков, ќе ми го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. И не само тоа, што се случува. Десетиот стих. Безбожникот го измачуваат многу неволи. Ако се навратиме на третата и четвртата, на третиот и четвртиот стих, значи, тоа се однесува и на Давид во таа една состојба. Го измачуваат многу неволи му тежи раката Господова. Го мачи совеста. Нема мир, нема радост. Каква радост? Ама, кој се надева на Господа, него милост го обкружува. И се вели, веселете се во Господа и радувајте се, праведници. Викајте радостно сите кои што сте со право срце. Не може да има полна радост некој кој што не е со право срце. А тој што е со право срце сигурно го љуби Бога, сигурно ја има таа љубов. И како резултат на љубовта и радоста. Или 51 псалм. Исто покајнички псалм. Читаме од 8 стих. Дај ми да ја чујам радоста и веселбата, да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените мои коски.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 И оваа радост, како што кажавме, ги надминува околностите, нема, нема не е поврзана со вопшто, со никакви околности. Еве за тоа да читаме во еден убав приказ, што ни го дава Хабакук или Авакум, пророкот Авакум. <coughs> Во овој превод е Хабакук. И кога имате овој превод, за да ви помогнам да се снајете полесно, 939-та страна ни е потребна. Таму ќе читаме. Од Константинов преводот. Значи, Авакум или Хабакук, трета глава, од 17 стих, таму на крајот, значи, самиот крај од книгата на пророкот Авакум. Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозијата, макар и трудот на маслинката да не успее и полињата да не донесет храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, јас и тогаш ке се веселам во Господа. <laughs> Ке се радувам во Бога на моето спасение. Па нека се исуши, ако сака се. Не знам дали се забележале, ама јас пошто имам прилика почесто да патувам, само во Скопско поле, ја не знам, ама да не претераваме, секоје пето дрво е исушено, буквално, значи се суфи лисија. Ова редко се гледа, ја не, не сум забележал ваква поја. Значи, од цета, целиот тој пек што и значи, жештина што ја доживеавме ова лето, може би не толку интензивна, ама долготрајна доста. Па и беше интензивна на пати. Некаде Вардар буквално може да го поминете така. Или кога се возите со автобус, кога водите по она страна, кај Велес, се возите покрај Вардар. На некој по... Каде што е потесен. Се гледаат камењата, буквално и можете така да го поминете. Меѓутоа, знаеме често пати дека таквите појави предизвикуват и економски кризи, скока цените и ова и она. Меѓутоа, јас си покрај тоа, јас ке бидам радосен во Господа. Ке се веселам во Господа, ке се радувам во Бога на моето спасение, затоа што радоста за која што збруваме, нема врска со тоа. Туку има врска со моето право срце пред Господа, има врска со мојот однос со Господа. И спасението кој што јас веќе го имам ако, ако живеам и ако сум во Христа. Се сеќавате што значише да бидеш во Христа, што вели Павли. Павле, за да, да вика да, да сум во Него, настојувам да сум во Него, оправдан не според делата на законот, туку, туку според верата во Христа. Значи радост која што ги надминува околностите. И сега да навлеземе во еден друг дел од ова проучување, кој што исто така многу битен. Прво Петрово, прва глава. Прво Петрово, прва глава. Прва глава, 8 и 9 стих. Прекрасни стигови. Седмиот стих завршува со Исуса Христа, да се однесува ова на Него, кого, значи кого Исуса Христа го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива прославена радост, зашто ја постигнавте целта на својата вера, спасението на душите. Значи, покајани, живееме еден богоугоден живот, со право срце, ништо не не осудува, ние треба да имаме сигурност на спасението. Точно дека не можеме да кажеме спасени сме, ама сигурноста на спасението е таа која што исто така ни дава радост. Да бидеме срекни и радостни, да, да чувствуваме таа радост во полнина. Видите што вели? Значи, неискажлива и прославена радост. Неискажлива. Тоа не може да се искаже со зборови. И еве еден пример од животот на апостолите, дел апостолски 13 глава, откако нормално го примиле Светиот Дух и се манифестираат оние плодови, односто плодот на Духот во нивниот живот. И покрај тоа што биле гонети, и покрај тоа што имале проблеми, еве што носело радост во нивниот живот. Дел апостолски 13 глава, од 42 стих, ќе читаме. Ако ги излегува, ги молеа да им ги проповедат овие зборови во едната сабота, во синагогата. Павли Варнава. Кога собирот се разотиде многу јудејци прозелити кои го почитуваат Бога, појдува по Павла и Варнава. Тие им зборува и ги наговараа да останат во Божјата благодат. А во едната сабота се собраа скоро целиот град, се собра целиот град да го чуе Божјето Слово. А кога јудејците видоа множество, се исполнија со завист. И со хулење говореа против Павловите зборови. Значи, секојаш каде што Бог ги пратил своите, и гјаволот нема друга работа он. <laughs> треба да направи раздор, да ги значи, обескрабри во нивните обиди и работа, И што се случува? Тогаш Павли врнава, врнава им рекуа одлучно. Требаше најнапред вам да ви се проповеда Божието Слово, но бидејќи вие го отфрливте од себе и не се сметате достојни за вечниот живот, еве, ние им се обракеме на народите, зашто Господ ни заповеда така, те постави за светлина на народите да им биде спасение до крајот на земјата. Значи, силно го проповедаат Словото, отворено, кажуваат, и видите сега 48 стих, кога народите го чуја тоа, се зарадува, се радува и го славија Господовото Слово и поверуваа мнози на кои беа определени за вечен живот. И Господовото Слово се распространуваше по целата земја. А јудејците ги потикнаа угледните и побожните жени и градските првенци и подигнаа гонење против Павла и Варнава и ги изгонија од своите предели. Овие го истресува правото од своите нозе, како што и ги учише нивниот учител. И дојдува во Иконија. И видите 52 стих. А учениците се исполнија со радост и со свети дух. Беа гонети, ама повторно беа радостни, беа исполнети со радост. Што ги исполнуваше со радост? Нивната заедница со Бога, меѓутоа и еден многу битен елемент овде. Проповедање на Евангелијата. Што беше Евангелијата? радосна вест. Вие кога носите радосна вест, односно први сте ја примели таа радосна вест, нормално дека ќе, ќе донесе радост во вашите срца. Па уште кога ќе ми однесете таа радосна вест на другите, на ближните, тоа ве прави уште порадосни. ја споделувате радоста со нив. И забележавме тука, дека биле воодушевени и радосни многу од народите. И тоа стигнало и прогонството од јудејците, но овие ја истрсте својата прав вили од значи сандалите од, од нозете и продолжија понатаму исполнети со радост и Дух Свети. Повторно, радоста гледаме дека не е врзана со околностите и радоста во нивните срца е заради односот нивни со Бога и заради тоа што проповедаат Евангелие. Самото проповедање на Евангелието носи радост. Па, мислам, јас тоа немам потреба да ви го кажам. Сите ние знаеме како се чувствуваме и како радосно ги споделуваме искуствата тука меѓу нас, откако сме посведочиле некому, сме му ја споделиле таа радосна вест. И сега да отидеме во Лука 15 глава. Лука 15 глава. Оваа глава е, ни опишува, е полна со радост, можам да кажам така. Ни опишува неколку моменти на радост. 15 глава Лука од 5 до 7 стих најнапред, ова е за изгубената овца први, она парабола што е кажал Исус. А која ќе ја најде, значи, господарот, својата изгубена овца, ќе ја крене, радувајки се, на своите рамена, и која ќе дојде дома, ќе ги повика пријателите и соседите, да <laughs> ја сподели радоста. И ќе им рече, радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. Ви велам, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немаат потреба од кајање. Околу што е оваа радост? Околу еден грешник кој се кае. И небото се исполнува со толкава радост, кога еден грешник ќе се сврти кон Бога, ќе, ќе реши да му го предаде срцето. И замисли се сега вие да сте учесници во проповедање на Евангелието, како што и треба да бидеме, не само овде од катедра, во носење на таа радостна вест и во придобивање на души за спасение. Не само што вас ве прави радосни, таа радост ја споделувате и со другите, и другите ви правите радосни, и небото се радува со вас. Истиот случај со изгубената драхма, паричка. Значи, во истата глава од Лука, 9 и 10 стих. И кога ќе ја најде паричката, ќе ги повика пријателките и соседките и ќе им рече, радувајте се со мене, зашто ја најдов драхмата што ја изгубила. Домакинката што ја изгубила драхмата. Ја наоѓа и се радува, и така ви велам се радуваат Божите ангели заради еден грешник кој се кае. И се е интересен е случајот со изгубениот блудниот син, односно пред се случајот со оној, постариот син. Што се случува кога се враќа по малиот син? Кој што таткото постојано го чекал, бил во исчекување дека еден ден ќе се врати. А таткото е отецот. Таткото е во исчекување сите ние да сме кај него, да дојдеме кај него. Тогаш е полна неговата радост, полна и нашата радост. И што се вели во 23 стих читаме? Кога овој дошол, таткото, еве како се однесува, дотервете го згоеното теле и заколете го. Да јадеме и да се веселиме. Ова е момент на радост, на веселба, зашто овој мој син беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. И почна да се веселат. И сега доаѓа по стариот син. Бил во полето, како и секојаш, одговорен, работи, му служи на својот татко, послушен. Која пак доаѓаше, вели и се приближи кон куќата, значи 25 стих, чу песна и играње. Па повика еден од слугите и го праша што е тоа, што се случува, од каде, зашто таа радост. А тој му рече, брат ти си дојде и твојот татко го закла гоеното теле, зашто го прими здрав. Тој се налути, Требаше се радува. Ама тој се налути. Зошто? Не сакаше да влезе, неговиот, а неговиот татко излезе и почне да го моли. Тој му одговори на татка си. Еве ти служам толку години и никогаш не прекршив ние на твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре за да се повеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој син, кој го растори твојот имот со блудници, му заклас гоено теле. Праведно е ово, е правда овде. Тој пак му рече, видите го одговорот, Чедо, ти си секуваш со мене и се што е моје е твое. Нема потреба за награда да работиш, да се трудиш. Доволно ти е моето присуство. Но требаше да се веселиме и да се радуваме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. Каде е проблемот кај постариот син? Неслучено кажав, радост е производ на љубовта. Нема љубов. Нема љубов никој, никој отецот, никој својот ближен, неговиот брат, И место да покаже радост, тој е лут. Зошто? Со оваа лутина и она што му кажал на отецот, покажал едно нешто. Дека тој му слугува на отецот. А не мој син. Се, се, се, се чувствувал како слуга постојано. А вели дека го држи законот. Пазите, ова е сега едно подрче во кое што треба малку подлавого да размислуваме. Кажавме предходно, го читавме оној Псалм 16 Што кажавме? Божето присуство носи полнота на радост. Па, овој син е постојано во Божиот, односно во присуството на својот татко. Зошто ја нема таа полнота на радост? Својот живот во домот на татка си, тој го прикажува како низа на ненаградени услуги. А во погрешна светлина ги прикажува прединствата што му се укажани на синот, кој што туку се вратил. Отворено нагласува дека неговата улога во домот побрго наликувала на улога на слуга, отколку на улога на син. Ама затоа не е крив отецот, самиот тој. Ние не сме слуги Божи, ние сме синови Божи. Наместо да се радува што живее во домот на својот татко, во негово присуство, тој размислува за наградата што е заслужил со својот трудолюбив и безпрекорен живот. Размислите, трудолюбив и безпрекорен живот. Бог не е против такво нешто, ама тој тоа го прави заради награда. Нема љубов тука. Не му служи од љубов, оправдување со дела, точно. Неговите зборови покажуваат дека токму заради добивката се откажал од задоволствата на греот. Замисли, денеска има луѓе кои што доаѓаат во црква заради добивката за вечниот живот или за било што и да е, се откажуваат од греот. Тоа не е вистинска мотивација. Вистинската е само една, љубов. Ако љубов се дојде и му се служи на Бога, само тогаш е тоа она вистинско и тогаш доаѓаат оние плодови. И радоста полна, и мирот, и трпението, и братолюбието, и така натаму, така натаму. Според тоа, ако помладиот брат вели треба да учествува во поделбата на имотот на таткото, тогаш постариот брат себе си смета за оштетен. Па како, нели, от тој веќе го потрошил делот од својот дел, нели? Сега доја повторно, но значи сега пак ќе се цепка овој дел на две, он е оштетен. Затоа е незадоволен, со преденствата што ги доби помладиот брат. Јасно покажува дека не би го примил загубениот син. Значи, ако тој е бил на место на отецот, тој не би го примил. Па, ајде, оди таму, блуднику. Да беше, да беше отецот таков, да беше Исус таков, Марија немаше да пристапи до Исуса. <laughs> И било кој друг грешник, нели? Таткото во изобилна мера им ставил на располагање на своите деца се што можело да им послужи за нивна среќа. Се имале на располагање. синот немал потреба да поставува прашање за некакви дарови или награда. Вели, се што е моје е твое. Требаше, вели, само да ја прифатиш мојата љубов и дарот што ти е понуден во изобилна мера и е уште еднаш потврда дека Бог кога дава се дава во изобилство. Меѓутоа тоа не било случај ке постариот син. Нема ли љубов, затоа ја нема и радоста и е лут заради добрината на отецот, на таткото. Ова е подсетува на некој друг лик во Библијата, којто што се налютил, затоа што е добар таткото. Е многу интересен лик, кој што сите дете го знаат. Јона, да се подсетиме малку, ова е интересен случај, ама многу се вклопува во темата. Значи, Јона четврта глава ќе отвориме, тоа е 927 страна од овој превод. Уште малку превешуваме. 927, 927 страна, книга на пророк Јона, четврта глава. И од први стих на Јона му беше многу криво. Зошто? Затоа што Бог рече ја уништам Ниневија, ама се премисли, затоа што овие се покаја. И на Јона му беше криво. Пазите, постариот син и Јона овде, во овој случај, не го разбираат Евангелието. <laughs> Евангелието е радостна вест, Евангелието е за да луѓето се спасат, а не за да бидат уништени. Но Јона му беше многу криво и се налути. И му се помоли на Господи и рече, Господи, не го зборував ли ви аз уште тоа, уште дојка бев во својата земја, затоа сакав да избегам во Тарсис. Е, е, е, причината зашто бегав во тебе. Мислам, логично е ова да бегате од некој кој што знаете дека е добар, милостив. Да бе, ето зошто јас бегав во Тарсис. Сега изгледа понатаму продолжува се оправдува зошто тој го направил тој потек. зошто знаев дека ти си милостив и добар Бог, затоа <laughs> сакав да избегам од тебе. А толку нелогично, што кој, кој бега од добар човек? Може да оно изглиот. <laughs> не може да го поднесе, не знам спор на гнев, богат со милосрдие и дека се сожалуваш над несреќата. И сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене. Готово, не ми се живее. Колку пати се случува во нашиот живот ние да се најдеме во една ваква ситуација. Место да имаме полнотата на радоста, ние, Господи, не ми се живее. А зошто? Затоа што сме притиснати со одредени околности. Не се случува нешто во живот. Господ одговори, лутиш ли се со право Со право ли се лутиш? Јона излезе од градот и седна на исток од градот <laughs> и си направи таму колиба и седна под ладовина и чекаше да види што ќе се случи. Уште не му е верно дека ни невија нема да исчезне едноставно да биде уништена од Божиот гнев. И? И видите сега, <laughs> уште еден момент, Господ ни покажува како, колко е беден, колко знае да биде беден човекот. На една тиква и се радува, што му држала сенка, а бил луд зато што Бог спасил 120 или најмолку 120 или. И Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, да, да го избави од неговата неволја. Јона се зарадува многу на тиквата. И не е така некојаш, ќе купиме нешто дома и <laughs> се, се, се зарадуваме и имаме нешто плус, нели? Но утре ден при усамнување Бог определи црв да ја подгризе тиквата и таа да се исуши и кога огреа сонцето Бог определи врел источен ветер и сонцето ја вжештуваше јонината глава те сосема се истошти. И посека со сета своја душа да умре повторно. Сега тоа што го имал, на кој што се зарадувал, го изгубил. Еве ги околностите. И сега е лут. Изгубил нешто. Материјално е било што. Ја нема радоста веќе, исчезнала. Е, тоа, тоа е моментално чувство на некоја радост, и тоа ја нема она внатрешна. И Бог го праша Јоана повторно, лутиш ли се со право? И каква лекција ова, не само за Јоана, за секој од нас. И тој одговори со право, сум лют дури до смрт. Не, јас сум во право, Господи. И Господ му рече, Тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ног никна и во една ног се исуши, а мене да не ме е жал за Неневија голем град, 120.000 души, најмалку бели, кои што не знаја што е десна, што е лева рака. Тоа е Бог, а видите, тоа сме ние луѓето. Тоа е Евангелијето. И она наликува овде на оној постариот брат. Се лути заради тоа што отецот е добар. Епа една од причините зашто можеме да ја немаме радоста, можеме да не го познаваме доволно Бог, па за да онака безрезервно му се предадеме, знаете, вие целосно треба да познавате некого, за да, за да, за да имате целосна доверба и безрезервно да му се предадете и да му ја, да му ја вратите таа љубов, кој што предходно тој всушност ви ја дава ва, вам, значи вие не давате ништо што вие имате. Ние немаме таа љубов, ние ја добиваме на природен начин, преку Духот Свети се излева таа љубов во нас, како што читавме предходно. И на крајот еден стик со кој ќе завршиме, секогаш треба да се угледаме на нашиот Спасител Исус. Зошто Исус го стори тоа што го стори? А може да не го стори, нели? Во Гециманија беше тешко, не беше лесно, не му беше лесно. Господе три пати се молеше, има ли некој друг начин, со други зборови, да ме одмине оваа горка чаша. Еве зошто. 12 глава, 2 стих, евреите. Овде Павле не повикува да гледаме на Исуса, вели гледајки во Исуса, кој што не е пример, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот. Внимавајте, поради радоста што беше пред него го претрпе крстот. За која радост овде стана збор? Не и тоа и на тоа што мноштво луѓе ќе дојдат, ќе поверуваат и ќе дојдат до спасение. Токму поради тие, поради радоста за спасените, Исус го стори тоа. А зошто? Затоа што имаше таа безрезервна а, безусловна, совршена Божија љубов. Радост е само <laughs> производ на таа љубов. Еве го примерот на Исуса. Поради радоста што беше пред него, тој го претрпе крстот и ние, ако ја имаме таа љубов и, и таа полна радост, тојаш која жртва ќе биде голема за нас? Или може би, знаете, често пати знаеме да биде онака многу себишни. Па, шо морам, јас сега тоа, што? Нека иде он, нека прави он. И најмала ситница. Ниједна жртва не треба да биде премногу голема, ако, ако ние имаме онаа вистинска љубов и радост нормално. Затоа што се што правиме, треба да го правиме за спасение и на другиот. Дали забележавте дека таа полна радост е поврзана со нашиот вистински однос со Бога, со правото срце наше, значи, тоа е вистински однос со Бога, кога ништо не не осудува, ама и е поврзана со нашето делување во проповедање на Евангелието, во носењето на таа радост на вест, гледајќи како другите се спасуваат, нашата радост уште повеќе се исполнува. Евреите 12 глава 2 стих, ја ќе опрочитаме уште еднаш и ќе завршиме. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Верувам дека свативме што е ова полна радост, живот во изобилие, мир што го надвишува секој ум кој што Бог сака да ни го даде. Не само привремени чувства, еуфорија од било што нешто што сме постигнали или добили или било што не, оваа радост е она што надминува се. Радост која што не е врзана воопшто со никакви околности. Тоа е радост заради нашата сигурност во спасението, во нашиот добар Бог и радост која што уште повеќе се надополнува колку што повеќе одиме и проповедаме. Нека му е слава на Бога. Амин.